ԼՂՀ նախագահը հավանություն է տվել համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգին։ Բակո Սահակյան Ապրիլյան քարորիա պատերազմը հայերի հանդեպ Ադրբեջանի հայատյաց գաղափարախոսության եւ իշխանությունների բռնապետության արդյունք էր։ Գյուղերից երիտասարդության արտահոսքը մայրաքաղաք հրատապ խնդիր։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի падգամը Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի արդիվ։ Հայաստանի առաջին մեդալը ամառային օլիմպիական խաղերում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Օգոստոսի 15-ի լույս 16-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 200 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Տեղեկատվությունը տրամադրել են ԼՂ ռազմական գերատեսչության մամլո ծառայությունից։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 16-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պատվիրակությունը կառույցի ղեկավար Արմեն Երիցյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես հաղորդում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂ կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը, քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների համապատասխան գերատեսչությունների միջև կապերի հետագա խորացմանն ու օնլայնմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 15-ին ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպիչկին։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդմամբ հանդիպանը քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երեք ԵՀԿ գործողու նախագահի ազնական ներկայացուցչին ընդունել են նաև ԼՂ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը եւ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հանդիպումների ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում տիրող իրավիճակին եւ տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրադրության զարգացումներին, ԵՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչի Գրասենյակի կողմից իրականացվող դիտարկումներին, կարևորվել է շփման գծում կայունության եւ հրադադարի ռեժիմի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 15-ին հանդիպում է ունեցել ԼՂ նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամների հետ։ Քննարկվել են սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանը շեշտել է, որ համանդրական բարեփոխումները ուղղված են մարդու իրավունքների եւ ազատությունների ընդլայնմանն ու ամրապնդմանը, դատական իշխանության եւ տեղական ինքնակառավարման համակարգերի կատարելագործմանը, անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի հետևողական զարգացմանը։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ կազմավորումից ի վեր հանձնաժողովը կատարել է ծավալուն աշխատանք ու բազմակողմանի ուսումնասիրություններ, կազմակերպել է հանրային քննարկումներ, հաշվի առնվել Սահմանադրական բարեփոխումների իրականացման, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ տարբեր զարգացած երկրների փորձը եւ արդյունքում ներկայացվել է առաջարկ, որի հիմքում ընկած է նախագահական կառավարման համակարգը։ Հաշվի առնելով հանձնաժողովի տեսակետը, քաղաքական ուժերի մեծամասնության դիրքորոշումը, մեր տեղեկացված լինելը բնակչության մեծամասնության կարծիքին, որը արտահայտվել է նաև վերջերս անցկացված սոցիալական հարցումների արդյունքում, ես ընդունում եմ առաջարկվող տարբերակը ու հավանություն եմ տալիս համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգին եւ հանձնարարում եմ հանձնաժողովին մշակել ու սահմանված ժամկետում ներկայացնել համանդրական բարեփոխումների նախագիծը ընդգծել է երկրի ղեկավարը։ Հանդիպմանը ներկայ էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հարցազրույց է տվել Ֆրանսիայի խորհրդարանի էլեկտրոնային թերթին։ Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման ուղղված բանակցությունների համար նոր փուլ կբացվի, եթե Ադրբեջանը հարգի 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը, Լեռնային Ղարաբաղը նորից միանա բանակցություններին եւ հաղթահարվեն հոգեբանական արգելքները, որոնք գալիս են Ադրբեջանի վրեժ խնդիր քաղաքականությունից, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը։ Ադրբեջանը պետք է կարողանա հրաժարվել Ղարաբաղցիների եւ առհասարակ հայ ժողովրդի հանդեպ իր ազգակյաց քաղաքականությունից, իր անհերանկար արգածախնդրությունից եւ հանձնարնի հարգելու մյուս ժողովուրդների հիմնական ազատություններն ու իրավունքները, ընդգծել է նա։ ԼՂ նախագահը ապրիլյան քարորիա պատերազմը որակել է հայերի հանդեպ Ադրբեջանի հայատյաց գաղափարախոսության եւ իշխանությունների բռնապետության արդյունք։ Պատասխանելով փողզիջումների մասին հարցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն ասել է, որ որևէ հակամարտության լուծում, հատկապես երբ դա այնքան բարդ է, որքան Լեռնային Ղարաբաղինը, կարող է իրականացվել միայն փողզիջումների միջոցով։ Ողջամիտ իրավացի եւ համարժեք փողզիջումները անհրաժեշտ են հավելել է նա շարունակելով. Մենք պատրաստ ենք անել զիջումներ, եթե դրանք չեն խաթարում մեր երկրի անվտանգությունը, եթե դրանք չեն հանդիսանում պատեհ առիթներ մեր հակառակորդի համար մեզ վրա նոր հարձակումներ գործելու։ Անդրադառնալով միջազգային հանրության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցին եւ այդ ուղությամբ արձանագրած հաջողություններին Բակո Սահակյանը վստահություն է հայտնել, որ Ղարաբաղի ճանաչումը մոտ ապագայում շարունակվելու է ավելի մեծ հաջողությամբ իր դրական հետևանքներն ունենալով Հարավային Կովկասի կայունության վրա։ Հարցին օրինական է արդյոք աշխարհագրական մի տարածքում խմբված փոքրամասնության ինքնորոշման պահանջը Բակո Սահակյանը պատասխանել է։ Ինքնորոշման պահանջի իրավունք ունեն բոլոր ժողովուրդները, դա միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքներից մեկն է, բայց այդ իրավունքը դառնում է հրամայական մի պարտականություն այն ժամանակ, երբ պետությունը, որին միացված է նա, չունի մի այլ ցանկություն, քան այդ ժողովրդին ոչնչացնելը։ Արցախի գյուղերի համար հրատապ խնդիր է մնում երիտասարդության արտահոսքը դեպի մայրաքաղաք։ Սա կարելի ասել գյուղերի զարգացմանը խոչընդոտող առաջնային խնդիրներից է։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Գյուղից քաղաք տեղափոխվել այստեղ աշխատան գտնել ու մշտական բնակություն հաստատել, սա գյուղաբնակերի տասարներից շատերի վախցալի ցանկությունն է, որին ձգտում են առանց հանգամանքները ծանրոթ թեթևանելու։ Արդյունքում հաջող համալրում են գործազուրկների շարքերը, հայտնում սրանից բխող բազում դժվարությունների խաչմերուկում, ինչից էլ սկիզբ են առնում դժգոհություններն ու բողոքները։ Երիտասարդ ընտանիքի հայր Ստեփան Այվազյանը սակայն արմատապես հակադիր որոշումը ընդունեց։ Ծաղկաշատի բնությունը, աշխարհագրական դիրքը, մայրաքաղաքից մոտիկ լինի ընդունելը այստեղ տնտեսություն ստեղծելու հերանեկարը նպաստեցին, որպեսզի Ստեփանը որոշի քաղաքային կյանքը փոխարինել գյուղական առօրյայով։ Բոլոր ծրագրերը դեռ արժևում են, սկսել է տնամերձի մշակությունից եւ բայի հետ այնպիսի համերաշխությամբ է աշխատում, կարծես թե տարիներով հող է մշակել, բերք ու բարի քաճեցրել։ Սիրել եմ այս գյուղը, ճիշտն ասած։ Ես եկել եմ մի քանի անգամ անցել ենք ստեղով, այս գյուղը տեսել եմ, շատ եմ սիրել այս գյուղը։ Գյուղին ծանոթացել է Նիկոլ Դումանի թանգարանի շնորհիվ, այնուհետև թանգարան այցելությունների ժամանակ շփվել գյուղացիների հետ եւ հասկացել, որ սա այն միջավայրն է, որտեղ կգերադասեր որ մեծանային իր բալիկները մեկը մեկ հետ մերված, մեկը մեկ հետ ընկերական։ Տեսնում եք կողքից, ես նկատում եի դա համար ես։ Ընկերասեր եմ, դրա համար էս ուզեցին գամ ստեղ։ Առայժմ Ստեփանը գյուղում սեփական տուն չունի, սակայն սեփական կտուրի հարցը, ինչպես մնացած բոլոր խնդիրները, ոչ թե հուսալքում, այլ իր որոշման մեջ ավելի նպատակային ու հետևողական լինելու ուժ են տալիս երիտասարդ ընտանիքի հորը, որբիզի օր առաջ բոլոր դժվարությունները թողնի անցյալում։ Միակ խնդիրը, որի լուծման վրա չի կարող ազդել, կնոջ աշխատանքի հարցն է։ Սա է, որ անհանգստացնում է Ստեփանին։ Կինս էլ հայոց քաղաքացիական ուսուցչուհի է եղել։ 8 տարվա աշխատանքային ստաժ ունի, պարարվեց դասավանդել։ Հետո ընթացքում կրճատեցին իր ժամերը, ընթացքում գործից դուսանեցին, ինչ արեցին, բայց հիմա կուզեի որ կինս աշխատեր։ Ինքն էլ ուզում, շատ-շատ ուզում աշխատի դպրոցում։ Եթե տեղափոխվել եմ գյուղ, ուրեմն գիտեմ, որ պետք է Եվան ասում պահեմ եւ հող մշակեմ, ասում է իր ուժերին վստահ նախկին քաղաքաբնակ երիտասարդը։ Բոլոր գործերը կկատարեմ։ Բելլալալայան այսօր Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Երևանում անցկացվող ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում այսօր տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուն քննարկել են միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման, ինչպես նաեւ երկկողմ ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր։ Նախարարները արձանագրել են երկու պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների փոխգործակցության բարձր մակարդակը եւ նախանշել են համագործակցության հետագա ուղիները։ Հանդիպման արդյունքներով երկու պետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի միացյալ զորքերի ուժերի խմբավորման շահերից բխող ռադիացիոն, քիմիական եւ կենսաբանական պաշտպանության ոլորտում իրավիճակի բացահայտման եւ գնահատման փոխգործակցության մասին համաձայնագիրը։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի արդիվ падգամ է հղել եւ անդրադարձել Երևանում կատարված իրադարձություններին։ Կաթողիկոսը իր падգամում մասնավորապես ասել է. Ամենից առաջ ցանկանում եմ կարևորությամբ շեշտել, որ Հայաստանին, Արցախին ու ընդհանրապես հայությանը հոզող հարցերի եւ մարտահրավերների նկատմամբ Սփյուռքը չի կարող սոսկ լսողի եւ դիտողի կարավորական վիճակի մեջ լինել։ Ոչ, Սփյուռքը ասելիք եւ անելիք ունի։ Իր անկախության 25-ամյակի շեմին Հայաստանի արչև ծառացած են լուրջ մարտահրավերներ, ուստի հարկավոր է լինել խոհեմ, իրապաշտ եւ արթուն, հերու մնալով ամեն բան անցած նկատելու եւ վարթագույն տեսնելու զգացական ու ոչ իրատես մոտեցումներից։ Արդ հասել է պահը ինքնակնության, անկեղծ եւ իրապաշտ մոտեցմամբ, հասել է պահը հատկապես գործնական քայլերի դիմելու այսօր, վաղը ուշ կլինի իրավունք չունենք ժողովրդին աղքատության տեղմի մեջ խրված պահելու։ Տնտեսական տագնապը կդառնա աղբյուր ամեն տեսակի ճարիքի։ Իրավունք ունենք Հայաստանը անիշխանության ալիքների մեջ տատանվող երկրի վերածելու։ Հայաստանը պետություն է իր սահմանադրությամբ ու օրենքներով։ Իրավունք ունենք մեծ զողողությամբ իր անկախությունը վերատիրացած Արցախի հարցոց լապրծուն ու երկդիմի մտեցումներ ունենալու, որոնք կարող են վտանգել Արցախի անկախությունը։ Հերու պետք է մնալ ամեն տեսակ բռնություններից ու բևեռացումներից, ինչ էլ լինեն դրանց դրդապատճառները։ Բացարձակորեն ընդունելի չէ, որ հայի արյուն հոսի Երևանում։ Հայի արյուն կարելի է թափել միայն Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանության սրբազան ճանապարհի վրա։ Հերու պետք է մնալ Հայաստան սփյուռք ժողովրդի իշխանություն բաժանարար մտածելակերպերից ու գործելակերպերից մենք մեկ ազգենք, մեկ հայրենիքով, մեկ անցյալով, ներկայով ու ապագայով։ Այս խոր գիտակցությամբ ու ամբողջական հանրարությամբ միայն կարող ենք մեր հայրենիքը հզորացնել։ Հայաստանը, Արցախը ու հայությունը ամեն բանից վեր են։ Սա սոսկ լոզունգ չպետք է դառնա, այլ յուրաքանչյուր հայի ու ամբողջ հայության կյանքի ուղեգիծը, ասել է Արամ Արաչինը։ Միջազգային լրահոսից Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիս Պավլոպուլոսը հայտարարել է, որ Թուրքիան պետք է անկեղծորեն ներողություն խնդրի Պոնտոսի ցեղասպանության համար։ Այս մասին Հունաստանի նախագահը հայտարարել է Տրապիզոնում գտնվող Պոնտոսի հույների հոգևոր կենտրոն հունական ուղափար Պանիա վանքում ամեն տարի օգոստոսին անցկացվող Սուրբ Մարիամին նվիրված պատարակը Թուրքիայի իշխանությունների կողմից արգելվելու կապակցությամբ։ Նախագահ Պավլոպուլոսը ասել է. Հույն ազգը պետք է շարունակի պայքարը, քանի դեռ Թուրքիան պաշտոնապես չի ճանաչել Պոնտոսի ցեղասպանությունը եւ հանցագործների թորները ազնվորեն ներողություն չեն խնդրել հույներից։ Նշենք, որ 1914-1923 թվականներին թուրքերը մոտ 370000 պոնտոսցի հույն են սպանել։ Հունաստանը 1994 թվականին պաշտոնապես ճանաչել է պոնտոսի ցեղասպանությունը եւ ամեն տարի մայիսի 19-ին ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նվիրված արարողություններ է կազմակերպում։ Հունաստանի նախագահը խստորեն քննադատել է Թուրքիայի իշխանություններին Տրապիզոնի Պանայիա վանքում Սուրբ Մարիամին նվիրված պատարակը արգելելու համար։ ՀՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը հայտնել է, որ ողջունում է Ռուսաստանի պատրաստակամությունը հանդես գալ որպես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման երաշխավոր։ Մենք ողջունում ենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ազնական մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կայուն կարգավորման ձեռքբերմանն ուղղված ջանքերում, ասել է Օրլիկը։ Նա նաև հայտնել է, որ ԵԱՀԿ Միսկի խումբը կապ է պահպանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով հաջորդ հանդիպման կազմակերպման համար։ Թուրքիայի կրթության նախարարությունը դիմել է նորարարությունների ու կրթական տեխնոլոգիաների վարչությանը պահանջելով, որ Թուրքիայի ներկայացուցիչները չմասնակցեն Հայաստանի սպորտի ու երիտասարդության նախարարության կազմակերպած միջազգային կոնֆերանսին, որը անցկացվելու է սեպտեմբերի 15-ից 18-ը եւ նվիրված է լինելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Հաղորդում է, որ Անկարայում Ադրբեջանի դեսպանատունը տվյալ հարցով դիմել է Թուրքիայի արտգոսնախարարությանը հիշեցնելով Ղարաբաղյան պատերազմի արդյունքները։ Նոր արարությունների ու կրթական տեխնոլոգիաների վարչությունը դիմումներ է ուղարկել մարզային կրթական վարչություններ, խնդրելով հրաժարվել այդ կոնֆերանսին մասնակցելուց։ Բաքվիցաներ հանցագործությունների դատարանում տեղի է ունեցել երկրից դուրս գալու արգելքի վերաբերյալ Խադիջա Իսմայելովայի ներկայացրած վերակնիշ բողոքով դատական նիստը, որը բողոքը չի բավարարել։ Իսմայելովան հայտարարել է, որ վճռաբեկ բողոքով կդիմի Գերագույն դատարան։ Նշենք, որ Բաքվի ցաներ հանցագործությունների դատարանի վճռով Խադիջա Իսմայիլովան ազատազրկվել է 7.5 տարի ժամկետով։ Դատավճռին համաձայն չլինելով Իսմայիլովան վերակնիչ բողոք էր ներկայացրել, որով պահանջել էր փակել քրեական գործը եւ իրեն ազատել։ Սակայն դատարանը չի բավարարել նրա բողոքը եւ նա վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել։ Մարզասերների համար 19-ամյա Սիմոն Մարտիրոսյանը օլիմպիական խաղերում նվաճեց Հայաստանի համար առաջին մեդալը։ Ծանրամարտի 105 կիլոգրամ քաշային կարգում հայ մարզիկը դարձավ արծաթե մեդալակիր։ Այս քաշային կարգում օլիմպիական չեմպիոն է դարձել Ուզբեկստանը ներկայացնող ծանրամարտիկ Ռուսլան Նուրուդդինովը։ Երկամարտում Սիմոն Մարտիրոսյանը գրանցեց 417 կիլոգրամ, 190 պլյուս 227, պոկում վարժությունում նա հաջող կատարեց առաջին և երկրորդ մոտեցումները 185 և 190 կիլոգրամ, իսկ երրորդ մոտեցումը 195 կիլոգրամը բարձրացնել չհաջողվեց։ Հրում վարժությունում Սիմոնը նախ հաղթարեց 220 կիլոգրամը, հետո 227 կիլոգրամը, իսկ վերջին մոտեցմանը չբարձրացրեց 234 կիլոգրամը։ Օլիմպիական չեմպիոնը հրում վարժությունում բարձրացրել է 200 137 կիլոգրամ, որը նոր օլիմպիական ռեկորդ է։ Օգոստոսի 16-ին Ռիոյի Օլիմպիական խաղերում պայքարի մեջ կմտնեն Հայաստանի 4 ներկայացուցիչներ, որոնցից 3-ը հավակնելու են մեդալների։ Հունահռոմեական ոչի ըմբշամարտի 66 կիլոգրամ քաշային կարգում Միհրան Հարությունյանը պայքարը սկսելու է 1/8-րդ եզրափակչից։ Նրա մրցակիցը Եգիպտոսը ներկայացնող Ադհամ Կահքն է։ 98 կիլոգրամ քաշային կարգում Արթուր Ալեքսանյանը նույնպես մեկնարկելու է 1/8-րդ եզրափակիչից։ Արթուրի մրցակիցը իտալացի Դայիգորո Տիմոնչինին է։ 105-ից ավել քաշային կարգում հանդես եկող ցանրորդ Գոր Մինասյանի ելույթի մեկնարկը նախատեսված է Երևանի ժամանակով ժամը 2-ին, իսկ գիշերվա ժամը 4-ին պայքարի մեջ կմտնի հերացած կորտ Ամալիա Շարոյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագիրը սպարվեց